och sjunker bakom Skrälleberga skog. Både hi och li och lej bakom Skrälleberga skog. Då håller jag en hästrapp och spänner från i flod. Både hi och li och he och li och spänner från i flod. Ja, några dagen lång, men allting har sin gång. Och som det nu är kväll, jag sjunger gladelig min sång. För gjorde hioli og lei, men ville møte meg for hioli for lei. For ofte hioli og lei gjorde hioli og lei, men ville møte meg for hioli for lei. skiner upp på himmelen den blå Och behi och li och lej upp på himmelen den blå Då gångar jag från fösta mitt och tänker till som så Och behi och li och he och li och tänker till som så jag någon kväll har fort Men aldrig har jag bort Väl stannar där så länge som jag mången gång har gjort Bara olej, åh det hej olej, olej Men du förlät väl mig för hej olej, åh hej Men du förlät väl mig för hej och le på dig man en gång i graven kallt ska nederbädda mig. Åh, det hi och li och dig, man ska nederbädda mig. Då haver jag gjort levat, för jag haver älskat dig. Åh, det hi och li och hi och li och haver älskat dig. Jag nog livet hårt och ynkeligt och kort. I lusten över dig, det blir i alla fall för kort. För nej och det är e och det och nej Men vill du följa mig för i e och liv och fej För honom he och det e och nej och det är och det och nej Men vill du följa mig för he och liv